prarastas dienas skaičiuoja. Už vienatvę sumokėjau aš, aš išėjau tavęs netekti. Kai subirėjo laimė iššūkęs, kai skambų žodžiai nieko nebereiškia. Aš išdirbau bedvasiai minioje, aš išėjau tavęs netekti. Kai vėl išplauks ledai, gal už viską tau atleisiu, gal dar kartą nenan. tikrovę. Įprastai penktadieniais nuo 11 val. pulsetrija žiūri tikrovę, neišimtis ir šiandien. Taigi su manim kartu e, laida veda, tiksliau laida veda šią prie. prie. <laughs> Tiesiog pristatau Aivaras Ralika, istorijos tyrėjas ekspertas. E, labas, Rikai. Tai taip, E, istorijos e, bilojimų, praeities mūsų. Ir mes sustojom praeitą kartą ties tūkstantaisiais, ties Lietuvos pavadinimu, ties Lietuvos atsiradimu. Visiškai karinė. kita versija nei mokyklai mus mokė, kad na, upelė. Taip, nes viskas tai, kinta ir priklausomai nuo faktų, kadangi yra, sakykime, labai faktas, kad tik 2009 atsirado metais, vadinasi, 2009 metais, apie 1000 metus tokia valstybė ir buvo sukurta, kaip reiškinys vadinasi, iki tol kažkas turėjo būti kitkas. Ir tada aš būtent Britų e, bibliotekai susidėjau kartografiją, škodamas, kas buvo iki to tūkstančio metų tada. Ir radau tik tai vieną dalyką. Radau, kad čia buvo Sarmatija ir toj vietoj, kur gyvena šiandien vadinamieji lietuviai, kurie iš esmės lietą, suliet lietauką, karinis dalinys e, darbui tam tikram atlikti. Toj vietoje gyveno taikios pakankamai turbūt gentis, nes su romėnais su jų ideologija dar nebuvo susidūrusios, tai buvo suduviai, galindai, e, įgilionis, e, ježygės. Tai įgilionis greičiausiai yra jotvingiai, arba ježygės yra jotvingiai. Venedai gyveno taip pat ir galindai. Žodžiu, tai buvo sarmatiškos gentis, ne žodį baltiškas, e, tam kontekste, kuris buvo vartojamas anomet, niekas nevartojo. Anomet jis buvo Mare Baltėjum, kartas nuo karto pavadinimą, o Mare Baltėjum ne nuo lietuviško žodžio baltas, kaip nebūtų keista, o nuo latiniško Baltėjum, diržas. Ir įvardindavo jūrą kaip diržas juose gotų ir skitų tautas. Tai mes buvom gotų ir skitų tautas, kur lotynai vardino jūrą kaip diržas. Tai Bet taip ir yra, iš tikrųjų, na, taip, geografiškai ir neišsidėšius. Taip, taip, jinai kaip diržas, taip, kaip diržas, jinai, jo, e, gražiai ir juose. Ir šiuo atveju uh, E, mes vartodami Baltiją, tai mes įsivaizduojam, kad nuo lietuviško žodžio, bet tai e, Adomas Bremenėtis, e, aprašydamas būtent apie 1060-osius, apie 1000, sakykime, tam 11-10 amžiui tai buvo vartojama latiniška savoka ir Neselmanas 1800 metų vidury iš to latiniško ir išvedė šitą baltus terminą. Mes niekuomet savęs taip nevadinom, istoriniai dokumentai visi byloja, kad tai yra uh, sarmatai. Ir vat man įdomiausiai dabar aš tiesiog e, neturiu tau galimybės parodyti žemėlapį, bet labai lengva nueiti kokį muziejų, kad ir nacionalinį vadinamą, ir pasižiūrėti Vilniuje. Pirmas paveikslas su žemėlapiais ir ten parašyta Klaudijaus Tolemėjaus pagal koordinačių, ten 14 ar 15 amžiai sukurtas žemėlapis ir parašytas armatai, sarmatai europėjai ir ten suduviai, galindai, į gilionis ir dar ant tautų sarmatai. O mūsų mokslininkai rašo baltai. E, tai kaip tu gali rašyti? Tu gali parašyti mokslinę teoriją, spėja, kad tai e, pagal mokslininkų išvedžiojimus tai yra baltai, bet istorinė savoka yra sarmatai. Tai, nes baltai atsirado tik prieš 150 metų, o sarmatai buvo vartojami iki tol, kol vokiečiai neįvedė, neatsimonas daugantas visiškai neseniai dar, prieš 150 metų, nežinodamas vokiško sarm, e, baltai, vartoja sarmatai. Aš nustebau dabar 1905 metų dokumentus vartydamas, tai Basanavičius vartoja žodžią arijai. E, irgi toksai vat, buvo. Tai tas baltai visiškai istoriškumo. Jisai istorinis, taip, bet tai mhm. šimtą metų, šimtą penkšim nedaugiau. Naujadaras. Ne? Naujadaras, visiškai, mhm. kuris anuomet nebuvo vartojamas. Iš viso, jeigu buvo vartojamas, tai latiniškam kontekste, e, kad tai jūra kaip diržas. O tai ką čia dabar išeina? Ir žmonės kaip diržas, nu, <laughs> kaip diržai. E, arba balti kaip mirtis, kas čia dabar išeina. Ne, tai aš ir noriu pasakyti, kad to laikotarpiu, kol mes nesusidūrėm su krikščionybė, krikščionybė, su romėniška ideologija mes gyvenom taikiai ir laimingai ir gerai. Ir netgi archeologas su vieno maisto e, mytybo žinovų bendravau. Ir visi archeologai sako, vidutinė amžiaus trukmė 35 metai, 40 metų. Jis labai įdomų atradimą padarė, kadangi jisai dar ir pat anatomiją, e, sakykim, kažkiek tai domis ir dalyvauja, tai yra pakartotinose skrodimuose e, žmonių, tai nu, pamatė, kad dabartinį maistą valgantys žmonės net ne, neįra didžiaja dalim, ypač tie, kurie valgo tą greito maistą. Tai e, pas vaikų metų amžiaus išnyksta kaulai, netgi tiesiog žemė sugeria, nelieka jokių įrodymų, kad buvo tiesiog, e, tik tai tik kontūrai. Tai e, jisai padarė prielaidą, kad e, tas 305-40 metų, jeigu tu esi sveikas, gerai maitiniesi, tai ir senas tavo kaulai yra kaip 35-40 metų žmogaus tvarkingas visas organizmas. Ir todėl tie palaidojimai datuoti pagal 300 greičiai, e, nuteini, ką, nueini netgi aš, vat, žemaitijai vaikštau ir randi žmonės po 90 metų, po 100 metų, iš 1700 pasižiūri, po 120 netgi yra domenų, kad gyveno. Tai ne, o vidurkį, kai paskaičiuoja, tai čia jau, o pagal kaulus, tai vėl yra tam tikri tik tai interpretaciniai dalykai. Taigi, aš tik norėjau pasakyti, kad to anomet tai buvo taiki šalis, kurioje nebuvo karo. Jeigu būdavo karai, tai va čia yra e, dar e, apie 880-60-osius, tai yra dar šimtmečių vėliau turėtumėm nueiti. Apolė yra paminima kaip su vitingais, bet aš paaiškinsiu e, daugiau vėliau, dabar trumpai. Vitingai buvo karių elitas, luomas, kaip litingi, litingiai, pastų gotų karių. Ir tai buvo karą su šventąja Romos imperija. Ir visi privalėjo tiekti karius. Ir be abejo, kai karas trunka 200 metų, 300 metų, po tų 300 metų daug kur ištuštėja ir žemės, ir žmonių kiekis. Bet fronto linija, ne mūsų žemėse, fronto linija ten, kur dabar Saks, e, kur Danija maždaug praėjo. Danija, e, dabartinė vakarų Vokietija, e, Čekija, Vengrija, Bulgarija, va šitoj vietoj mūsų fronto linija buvo apie 1800 metus, taip maždaug. Ir ten žmonės turėjo tiekti karius privalomai. Tai va tie susidūrimai greičiausiai ir būdavo su to antrojų karių luomu, su žemdirbiais, kurie turėjo tiekti tą karių kiekį ir be abejo kildavo konfliktų. Tai čia tokie lokalūs nepastovus, o tik tai vienas kitas. Tai čia šiuo atveju polio tam kontekste ir iškilo. Tūkstantaisiais metais, kadangi mes ir sustojom apie tą laikotarpį, kad didžioji dalis Norvagijos, Norvegijos, Svetijos, Suevijos arba Švedijos, Danijos vitingų rykiai, karo vadai priėmė krikščionybę. Tie, kurie atsisakė priimti romėniškąją krikščionybę, buvo žudomi, tremiami, naikinami fiziškai. E, tais pačiais metais, tai yra tūkstantaisiais, pagal e, Islandų sagą, 1129 metų Islandų buk, e, prieš Islandijos gyventojus panaudojus terorą ir jie yra priverčiami priimti krikščionybę. Atsisakiusi vesti okupacinę krikščionišką ideologiją buvo pagrasyta nužudyti visų Islandų didikų vaikus, kurie jau tuo metu buvo išvežti iš Islandijos ir laikyti kaip įkaitais Norvegijai. E, taigi, e, Sarmatija tuo metu pilnai Sarmatija. Aš tada jau pereinam į sarmatišką laikotarpį, nebelietuvišką. lietuvišką E, buvo pilnai atskirta nuo išorinio pasaulio, iš šiaurės romėnai, iš pietų bizantiečiai su savo sąjungininkais, jie apsupa ir pradeda lietai taip užtikrintai veršti ekonominę kilpą ir karinę. Vytingų žygiai šventą Romos imperiją tiek rytų, tiek vakarų silpniai išsisėmė, Šiaurėje įsikūrėse Vitingai ir pietuose Varingijų rykės nebesulaukia jokių pastiprinimų iš centrinės Armatijos žemė, likę Vitingai nesėkmingai užpuldinėja priėmusių krikštą Danijos ir Rusijos Vitingų žemės. Pagrindiniais Vikingų arba Vitingų karo stovyklaviečių centrais tapo Rūgija ir Estų žemėse esančios salos bei kuršių prūsų pakrantės įskaitant Gotlando salą. Ir prie Šlesvigo E, romėnai sunaikino e, Šlesvikas tai netoli Danijos, dabartinė e, vakarų, va, šiaurinė, sakykime, Vokietija. Tai buvo viena iš pagrindinių turgavičių, per kurią vyko priekyba su tuo metu vakarų Europą irgi E, ir romėnai, šventosios Romos imperijos e, romėnai, užima tą turgavietę ir kai ją užima, nutrūksta mūsų prekybiniai ryšiai su arabiškojų pasauliu. Tai irgi va, tie tūkstantieji metai yra blokados ekonominės pradžia, o kryžiaus žygiai jau buvo tik tai pasiekmė e, prasidėjusios blokados, bet labai sistemingai, labai nuseklios, o ne visiškai atsitiktinės. Ir e, mes e, turime e, kitą reiškinį, tai yra 900 988-989 metais su Bizantijos Konstantinopolio imperatorium Bazilium II, e, Rusijos rykis arba karalius, ar ne? Vladimiras pasiuntė 6000 Rusijos varingių į galbą imperatoriui, nes sukilo kiti gotai, kuriuos jis buvo pasamdęs. Tai jisai stoja iki kikrinybės pusės, nes vyrai ir tik tai duo kariauti. Ir jeigu tik tai mato galimybę, taikos saugumai nepimtina. Tai vienas iš tokių ir buvo irgi tas Vladimiras. Viena iš sutarties sąlygų buvo, e, nes tam Bazilijai, Konstantino Bizantijos imperatoriui, iškilo grėsmė netekti sosto. Jo sąlygo Vladimiro buvo vedybos su imperatoriaus seserim Ana Porfirogeneta, geneta arba pamaldžiai, Ana pamaldžioji. Už šią giminystę manais imperatorius paprašė priimti krikščionybę ir įvesti ją kaip valstybinę religiją. Taip Rusijos varegių Rikis Vladimiras atsisako protėvių tikybos ir krikštijasi. Bizantiška judaizmo, mitraizmo atmaina, krikščionybė laimi varingių varego judėjimo širdį Kijevą – įvedant teisingą tikėjimą, kaip ir kitose kraštuose, vyksta masinės vietinių gyventojų skerdynės, aukojimas naujam dievui, taip Sarmatijos, jau Sarmatijos centrinėse žemėse prasideda kuminoji simfonija. E, Kyja stovėjusi Perūno, Perkūno e, šventyklą, stovylą, stabas, buvo nuverčias į Dnieprą, anuomet dar buvo vadinama Boristeno upė, ir apsisukusi jinai nukrito ir apsisukusi sugrįžo pakrantin. Ir senieji žiniai, čia kaip ženklas visiems buvo, kad ta skulptūra, kad viskas sugrįž vėl. Ir va tie senieji žiniai, persikeldami į Romanovą, vėl link Krono, tai yra į Nemuno upę, pažada vėl sugrįžti, apie tai kalba labai daug senųjų pranašyščių ir panašiai, ir kad ta vieta būtų nepamiršta, į kurią pažadėjo sugrįžti šitie žiniai, senieji yra pastatomas vidubičių vienuolynas. E, į čia, pagal jų padavimus e, Rusijai palikutus, jie čia ir sugrįž. E, mes matome to panašių laikotarpio atsiranda ir įsivyrauja Kirilo ir Metodijaus sukurta Glagolica, E, kuri buvo skirta aptarti ne tik šventus dalykus Biblijai. Ir ta slavai kaip reiškinys ir yra taip pat Kirilo ir Metodijaus išvestinė veiklos – E, čia trupučiuką gal vėliau, bet čia vėl aš užbėgsiu į priekį, pasakydamas tiesiog pirmą kartą, kaip vat, baltai prieš 150 metų, kaip etnonimas atsiranda, taip ir slavai pirmą kartą atsiranda apie 800 metų vidurį, 860-osius, 890-osius, labai keistam kontekste, pavyzdžiui, lietuviškas, kaip tu manai, slava, yra lietuvių kalboje atitikmuo žodis ar nėra? vat, ar galima atrasti atitikmenį lietuvių kalboje, ar negalim, kaip tu manai, slavai? Nu, dabar galvoju, bet va taip sunkiai, kol kas slava, na ką, garbė švė, ar ne rusiškai, jeigu būtų. Aš tiesiog vat, užrašau, Erikai, tau, kad tu pamatytumai, kaip rašo ja. slavai ir šlovė. Etimologiškai tai yra tai tas tai panašu, pats žodis. Ja. Termin, tik tai terminis ja. skirtimas - slavai ir šlovė. Tai tas žodis slava ir atsirado nuo tų, kurie primdavo krikščionybę iš Kirilo ir Metodijos. Tų sarmatų ar beskitų, kurie primdavo šlovę, slavą krikščioniškai ir tapdavo slavais. Ir taip mes turime 9-10 e, amžiaus reiškinį slavai. Tai irgi toks padirbtinis e, mhm. pavadinimas kaip baltai, tik tiek jeigu baltai nuo Mario Baltėjum, o ne nuo žodžio baltas, E, tai čia šiuo atveju bent jau etimologiškai siejasi su mūsų praeitim, su šlove, slava, slavinti, šlovinti. Ir įdomiausia tai, kad kaimynės e, laisvos dar sarmatų gentis, e, tai šiuo atveju saksų žemėse, sakonis vadinosi, ir Anglijai, anglų saksų. Anglai saksai ne Anglijai, ne iš Anglijos, ta prasme, jie ten išsikėlė į Angliją, bet netoli Danijos, Rūgijos, Riugeno. Jie tą žodį pradėjo varduoti labai neigiamą reikšmę ir taip atsirado angliškas slave, vergas. E, todėl, kad e, įvedant krikščionybę tiek Bulgarijon, mm, tiek e, vadinamoji į bet kurią Balkanų valstybę mes matom milžiniškas skardinės, milžiniškas. Iki 30 procentų vietinių gyventojų būdavo sunaikinama, išskerdžiama. Ir taip kaiminėse tautose tai tapo slave, vergo e, sinonimu. Ir čia yra, yra atsakymas. Slavas yra krikščionių vergas. Tai yra bizantiškos imperijos vergas, o baltas yra romėniškos imperijos vergas. Nes kaip pabalos armatai ir numirė, taip ir gavom. Tai e, dabar netgi jeigu teisingai tu perskaitysi žodį, pavyzdžiui, mes žinome, pirmosios dvi valstybės yra Serbija ir Bulgarija. Mhm e, priėmusios e, valstybė, kaip krikščionybė, kaip tos slavų valstybės. E, dabar aš paprašysiu tavęs E, pagal slavų kalbos taisyklės perskaityti e, abu šios pavadinimus. Serbija, ar ne, parašiau, ir Bulgarija, taip? Mhm. O dabar, Erikai, tu gali e, B e, rusų kalboje skaitosi kaip V slavų kalboje. Ar gali perskaityti? Tai bus Servija ir Bulgarija. Ne? Tai taip, kas yra Servija? Servija yra tarnai, tarnai o Bulgarija yra vulgarus. E, tai vulgarus, vulgarių tarnų. Mhm. Romėnai atvirai išsityčiojo iš priemusių šlovę, įvardindami jos kaip vulgarus tarnai. Tai ir turim Bulgariją, Serbiją. Tai yra dvi valstybės, e, kurios yra tiesiog pasityčiajimų žmonių sukurtas. E, ir tai yra pasiekmė e, būtent milžiniško ideologinio karo, e, kurį romėnai buvo pralaimėję. E, bet kaip šventoji Romos imperija laimėjo prieš mus. Ir mes pamažu pereinam į tą laikotarpį, kuriame e, mes matome mūsų pergalės didžiaja dalim, bet čia šiuo atveju e, mes, dar, mes matom jau pralaimėjimus, nes jie labai gerai Šventosios Romos imperijos suvokia e, esminius galbūt skirtumus. Pavyzdžiui, jų kariai, rinktiniai kariai, net, neturėjo šeimos e, buvo griežtai, tai šiuo atveju kryžiuočiai ir be, e, pagrindiniai tie kariniai daliniai, kurie kovodavo E, turėdavo priimtos vadinamosios skaistybės, įžadus ir dar, tai būdavo patologinis žiaurumas, nes jeigu tu neturi šeimos, jeigu tu augi vienolio aplinkoje išplėštas iš tėvų aplinkos, o vienolio darbą žudyti, tai tu gali įsivaizduoti, kokią kileris, žudikas turėtų išaukti. Ir šiuo atveju katalikų bažnyčia labai sąmoningai ir sistemingai tai darė, e, atplėždama vaikus e, sukurdama aplinką, kurioje vyrai neturėdavo sąlyčio su moterimis, nes kai vyrai neturi su moterimis, pas jų prasideda patologijos nukrypimai, įskaitant seksualiniai, tas seksualinis nukrypimas dažniausiai išvirsta į žiaurumą. E, vėliau ar anksčiau, e, tik tai reikia jam aplinkybių, kuriuose jis galės pasireikšti. E, net Graikija, jeigu paimsim kareiviai pagrindiniai, e, visiems nepaslaptis tai buvo e, vėl tam tikros orientacijos. Todėl apie gėjišką kultūrą kaip laimingą negalim kalbėti. Tai yra žiauri iš istorijos, tai yra labai nesunkiai įrodyti. Tai E, o mūsų kariai kariaudavo su šeimom dažniausiai. Nebuvo, pas mus nebūdavo tų įžadų tokių, sakykime, kad neturėsi šeimos ar panašiai priešingai. Ir be abejo, bet koks žmogus su šeima jau nebėra žudikas, nes jisai augina ir suvokia, kas yra auginimas. Ir todėl netgi tas karybos kaip gydimas, ne žudimas, o kaip gydimas, tam, kad e, būtų aplinka kitokia. Buvo visiškai kitas pasaulis. E, taigi dabar mes vėl eisim pamažu atgal. 983 metus aš dar paimsiu. Tai yra pagal anometinius papročius ir susitarimas armatų kariai. Tai yra sarmatė, tai yra taikus mūsų pasaulis nesusidūrė su krikščionybė. Su krikščionybė mes turim ir Lietuva atsiranda, ir Rusija atsiranda kaip karinės valstybės jau. Taigi armatų gentis turėjo tiekti karius ir maistą kovojantams su romėnais rykiams, vitingams. Rusijos rykio veiklos nepalaikantis įgilionis, dar kaip žinomi jotvingiai, stojo kovon su Vladimiro varegais – Tai į Gilionis tai dabartinė Baltarusija, taip pavadinkim, iki pat Černobilio. E, po šių kovų į Gilionių sąjungininkai Radavičiai ir Vietičiai čia Vetičiai. Radavičiai pas mus pavardių pilna Lietuvoje. Visi ieško, kur Radavičiai išnyko, o Radavičių pilna Lietuvoje su pavardė. E, tai ir atsakymas, kas tie Radavičiai bus, jeigu išsiaiškins, kodėl lietuviai turi Radavičius e, pavardę. Ir beje, Rūgijai sala tokia pat yra Radavičių. E, prisijungia po šių sąjungininkai Radavičiai ir Vetičiai prisijungia prie Vladimiro karių, nes tai buvo tie patys gotai sugrįžę į, jau sukrikščionėje Arijaus įtakoje, sukrikščionėje gotai e, apie 3, 4, 5, 6 amžių, jie sugrįžo atgal į savo gimtasią žemės ir mūsų žiniai pastatė jos armatijos pasienio. Vyčiai, vat visi vidingos, gyveno pasienyje kaip karinis luomas, saugojantis mūsų valstybės širdį. Ir va šitie vyrai, e, matydami, kad jos ta visuomenė neintegruoja pilnai iki galo, persisėmė tą ideologiją krikščionišką, kuri karinė buvo iš Bizantijos atėjai ir tie radavičiai vietičiai prisijungė prie Vladimiro karių. Tai buvo vienas iš pirmųjų ženklų, jog sarmatijos, žmogiškiai, ekonominiai resursai kovoje su atgimusią Romos imperiją pasiekė kritinę e, ribą. Tai yra 983 metai. Ir e, po to ir sekė Vladimiro krikštas, kai jisai pamatė, kad viskas baigta, resursų nebėra. E, tai jisai prisijungė iš esmės su visa rasija, su likusiais vitingais prie Romos imperijos ir mes jau sąmoningai stojom žudbutiniant kovon Lietuvos asmenyje, e, to baltojo raitelio, mirties raitelio, Vodino, Odino, e, vėliava, vėlė. E, stojom sąmoningai iš esmės ginti paskutinį šventą dalyką, tai yra moterį, sarmatija, mano supratimu, ir yra etimologiškai sar ir matė, sar yra sargyba, sarmata, tai yra gyvenimo taisyklės, tai yra taryba senosiom kalbom ir matė motina, tai yra taryba, kuri nustavinėja gyvenimo taisyklės, kuri susidėjo iš motinų. Tai yra, kariai nekovoja tam, kad vyrai vėl galėtų kurti problemas ir žudyti, bet tam, kad moteris motina, moteris karalienė stotų į savo vietą ir būtų taika pasaulyje. Nes tik tai moteris gali tai užtikrinti. Vyrai tikrai užtikrina karą. Tai vad buvo labai sąmoningai daroma ir va tas tūkstantmetis, kur aš praeitoj laidoje sakiau, ateis nikštukų ir milžinų, tų meilės žinių pavadinkim, gal netgi my, ne mylės žingsnis, bet meilės žino. Tai va tų me, meilės žinių laikas, tas tūkstantmetis buvo paliktas žmonėje toj tamsumoj, tam prakeikime, kuris vadinasi krikščionybė, blūdyti e, sapnuoti ir būti nikštukais. Laikas, mano supratimu, keltis, tapti milžinais, bet tai gali padėti tik motinos. E, nes jeigu mes nepastatysime civilizacijos centrų mūsų moterį motiną, kuri augina vaiką, E, o pastatysim bažnyčią, kuri valgo vaikus, arba pastatysime ideologiją, komunizmą, kuri valgo žmonės, arba pastatysim ideologiją kapitalizmą, kuri valgo žmonės, taip pat kaip ir kapi, e, kaip e, komunizmas ir be krikščionybė, mes visą laiką turėsim pralaimėjusią šeimą. Šiuo atveju šeima turi laimėti. Centre turi atsirasti moteris motina, kuri priminėja ir atmetinėja visus įstatymus. Ir e, vyras tai yra tas, kuris kaip mėnesėlis atspindi jo šviesą ir tik tai įtakoja tą vandenį kiekį, sakykime sakykime, tai žemiai ar smegenyse panašiai. Klaivai, darom trumpą pertraukėlę. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Aš mylėjau tave, tau nežinant. Tau nežinant tave, aš myliu žiauri tikrovė. Štai ir reklaminė pertraukėlė baigėsi, toliau eterija žiauri tikrovė. Taip, pamažu mes e, ištyrinėjom Rusijos atsiradimą, dar nepilnai iki galo. Lietuvos pilnai beveik atsiradimą, dabar pamažu pereidinėsim prie Lenkijos, nes čia toks bermudų trikampis, kuriame e, arba mazgas, kurį visą laiką galima palaikyti, kurių dėka e, centriniai vakarų, o gal net ir galimai visam pasauliu konfliktą, kurį supinę Bizantija, e, Vatikanas. E, ir jeigu mes net pinsim šito Gordijaus mazgo, visą laiką čia bus konfliktai. Todėl pamažu mes einam į tos slepiningus, iš tikrųjų, kurie neslepiningi, tiesiog faktai yra slepiami. Taip, pavyzdžiui, 971 metais Konstantinopolyje Rusijos variagų arba varingijų Tai vat aš vadinu pietų vikingus, vitingus variagais, varingiais, viteziais, o šiaurės normanais ir vitingais. Taigi, e, Rusijos variagų e, Rykis Vetoslavas ir Bizantijos imperatorius Jonas Cimiskės pasirašo bendradarbiajimo sutartį. Tai vyksta dėl vadinamosios Lenkijos iš Vatikano Romos sukūrimo, o tiksliau kelių vislą oderių dunojimų uždarimo ir visos regioninės prekybos sutrikdymo. Tai yra Vatikanas e, e, dirbtinai sukurdamas Lenkiją sutrikdė visą to meto regiono prekybą. O dabar apie trumpai ir apie ją. 966 e, metais dabartinė vadinamoji Lenkijoje, tai ten kur Krokuva, maždaug nedidelės žemės plotas tuo metu dar buvo, įvyko oficialus Palaucių arba polovcų per brūkšnelį Lenkų krikštas. Polovcams, Hazarams tradicinio judaizmo formą pakeitus netradicinę krikščionybę, gimsta modernioji Lenkija. Dalis polovcų Hazarų ir toliau laikėsi judaizmo. Atvykelių polovcų karo vadas Meško pirmasis e, iš žmonos pasiemė kaiminės Bohemijos, Moravijos arba Bajorijos kunigaikštytę Dobravą, popiežius pats pasirūpino politiškai teisingomis vedybomis. Taip ši valstybė pagal krikščionišką subordinaciją tapo ekonomiškai priklausoma nuo vokiškos germaniškos šventosios Romos imperijos dalies ir visiškai nuo pontifiko Romoje popiežiaus, dovanojusiojams nieko met nepriklausiusios Sarmatijos žemės pakraščius. Iš Skitijos kilusios Piastų dinastijos karalio, kunigaikštis Mieško Meška tampa imperijos karo vadu. Lietuviškai, sarmatiškai piesta yra grūstuvė ir tuo pačiu keliantis bavis, baime veiksmas. Pavyzdžiui, plaukai piestų stojasi. Nors ši pavardė gali būti ir lotiniškos, graikiškos pastor, tai yra ganytojas, kilmės. Be kurio atveju tavo atpiastų giminė dalyvavo karinėse vitingų valstybės Rusijos ekonominiam gyvenime, tai ir kaip hazarai. Jų ekonominės įtakos praradimas Rusijai ir Azinijai Sarmatijai popiežius pakeitė į karinės galios suteikimą atgimusiai Šventosios Romos imperijai, dovanodamas Armatijos žemės. Azinės Armatija tai dabartinis Kaukazas, Vladivostokas ir visa kita. Tai iš ten tie piastai ir atsibastė į Sarmatiją. Italijos metraščiuose, kai rašė rašytose apie tūkstantuosius metus, Lenkija buvo vadino, vadinama antrojų slavų kraštu, bei slavų kraštų už kalnų. Taip siekta atskirti naujai iškeptą Polavcų žemę, šia ir Polandija. Poland – pavadinimą nuo Bohemijos, Moravijos, Čekijos ir Rusijos. Tačiau, kaip bežiūrėsi, jie nedaug ko skyrėsi nuo slavų likusių už Karpatų kalnų, Kristaus šlovėje, bažnyčia nutautino – gotus, kitus, trakus, keltus, makedonus, o dabar atėjo eilė ir sarmatams. Puikus nutautinimo pavyzdys, išlikęs iki pat 21 amžiaus, tai žodis nacijo, nacija, kilęs iš lotiniško nacijo, būti sąraše. Ir vienas vergų sąrašas, nacijo, buvo sudaromas Romoje, o kitas Konstantinopolė. Štai ir visas skirtumas tarptų dviejų nacijų. Apie Lenkijos įkūrimą Urbančikas toks rašė. Seniausias tekstas, kuriame pasirodė pavadinimas Lenkai – Polaci, Polaniai, buvo Švento Vaitiekaus Adalberto gyvenimo aprašymas, beje, nuo prūsų žuvusio, parašytas 10 amžiai pabaigoje Romai. Jo autorius e, buvo 997 metais gyvenęs apie Vaitieko. Ir mes randame, kad iki pat 11 amžiaus galutinai nuo to laikotarpio, sakykime, 9 buvo šitoje teritorijoje aplink Krokuvą nedideliai įtvirtinta e, bažnytinė valstybė su pavadinimu Polanija arba Polachi arba Lachi. Tai yra Polovsų žemė, Polandija. Ir e, tai įvyksta e, po to, kai 965 metais Rusijos variagai dar nekrikščionis užpuola konkuruojančių su jais dėl kelių į Aziją, į Kiniją, E, prekybininką, judaizmą išpažįstančius kitų valstybę Hazariją, Hazarus, dar žinomus kaip Polovsus, Palausius. Ir po variagų smūgių, po vitingų smūgių, kadangi jie kovoja su krikščionybė, kaip ir Lietuva, jų valstybė įsikūrus Azijiniai Sarmatijai sunyko. Hazarai Polovsai keliasi į priekybinių partnerių Šventosios Romos imperijos žemės, romėnai jos apgyvendina neseniai, 955 imperijai įjungtos Panonijos, E, Sarmatijos pasienė, tai Vengrijos ir Sarmatijos pasienyje, Jotvingių Jezygės, kita gentis ne įgilionis, bet Jezygų žemė. Sarmatijos žemių pakraštie apgyventinti Hazarai Polovsai, judaizmą kažkada išpažinęs kitai tikrojo imperijos valdovo Pontifex Maximus popiežiaus pavadinami Polandija, Polovcų, Polovcų žemė tai lietuviškai mes ją vadinam Lenkija. Dar prieš 600 metų šios vietos buvo Sarmatijos šventųjų karių, Gotų stovyklavičių rošimo vietu, vieta ir netrukus visa tai taps žiauriausio romėniškojo keršto vieta. Tai jeigu jūs klausysit tas radijos nuo šitos laidos, tai jūs galėsit pasižiūrėti, koks tasai romėniškas kerštas mus persekė ir pasiekė netgi ir mūsų laikus. 962 metais Otonas Didysis, pirmasis karalius, pavadintas Šventosios Romos imperatorium. Ir būtent su juo e, mes pradedam vyrau, turim Romos imperijai vyraujančią gotų germanų kalbą. E, tai pamažu mes artėjame prie, e, prie įkūrimo pradžios, prie pačios įkūrimo pradžios e, e, romėnų. Ir be abejo mes negalim apsėti be tokio asmens kaip Karolis, Karolingijus. E, pati Karolingijų dinastija yra kilusi iš Sarmatijos gotų ir giminė buvo vadinama Merve arba Merove arba Mervede, Marvede lietuviškai versti, manau, nereikia marvedė. <laughs> tai yra marvedys. Tai yra jūrininkai, kurie būtent plaukėdavo ir tai šito marvedžių, taip ir rašas originalė, aš nieko negaliu padėti. Mervedė, merovė arba mervė. Ir iš šito žodžio kilo merovingiai. Jų giminės pradininkai buvo upiniai arba pipinai. Ir tai buvo tų pačių gotų, frankų, E, langobardų, e, tas litingi, tie didikai, kurie buvo elitinis karinis derinys, e, dar kitaip vadinama gotinį būrį, čia pamažu galbūt, aš daug tokių pavadinimų, bet aš turiu vartoti tuo metu vartotų žodžius, aš tiesiog iš tų laikų vartoju savokas. Ir visi jie, tie frankai vadinami, yra išeiviai iš dabartinės Mazovijos, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, o jeigu paprašiau Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Ir jų buvo tikslas pašalinti okupacinę romėnų administraciją keltų žemėse, nes frankai yra rytų europiečiai atsikėlė į ten gyvenusių keltų žemės galų. Jie yra rytų tokie patys prancūzai yra patys griniausi rytų europiečiai nusikėlė iš mūsų žemių ir išžudė romėnišką administraciją ir vietoj romėniškosios užėmė e, li, jo, ir pasidarė didikais pavadinimas, e, tas va, ta visa giminė e, buvo e, vadinamas, kadangi buvo skirta Dievui, tai būdavo gavę, gauti. Ir čia gotas irgi pavadinimas tiesiogiai su to susietas. Tie vat pipinai E, aš perskaitysiu, man atrodo, aš jau skaičiau kažkurioje tai iš, iš laidų, bet dar kartą perskaitysiu paskutinis pipinas, kuris priklausė tam gauti į gotams, e, gyveno Prūsijai, pamedėjai, pamezanijai dabartiniai ir apie 1230-1232 atskiros romėnų karinės operacijos kryžiaus žygio metu, atskirai vien dėl to, kad išgaudyti jį buvo sunaikinta visa giminė, iš kurios buvo kilusi didžioji dalis krikščioniškos Europos imperatorių pipinai. Pipi, iš pipinų kilo visi merovingiai. E, visa kara, bet jie buvo musiškiai, rytų europiečių emigrantai, statybininkai, tik tie, kad tai buvo didikai kariai. Dabar, kai buvo e, pas, Dusburgė, pas Vetrą Dusburgą yra prašoma, kai buvo Pipinas nužudytas 1000, tarp 1230-32, prikalų žarnas prie medžio, Pipinas markiai mušamas buvo verčiamas vaikščiat, kol viso žarnas susivijo aplink medžio kamieną. Ir pirmojo Prūsijos vyskupo e, komisaro, tai pavadinkim, Kristijono knygoje, Velnio vaikų knyga, ir buvo aprašytos tos senosios giminės, kurias romėnai užsibrėžė sunaikinti, kad nebūtų jokių pretenzijų į tai, kad gotai buvo užvaldę visą Romos imperiją. Ir tai, ką mes šiandien švenčiame, švenčiam šventosios Romos imperijos pergalės dienas prieš mus pačius. Ir tą prievartą palaiko visos mokslinės institucijos, valdiškos institucijos. Ir jeigu mes nekeisim padėties, mes e, nepagalėsim kaip pasame, mes kaip reiškinys išnyksim, kaip prūsai išnyko. Todėl aš taip lietuvių kviečiu telktis prie lietuvio ir pats žodis karionis, karolis, e, tai yra karionis, originalė rašasi, karolis. E, buvo e, patvirtinta žinių tam, kad demontuoti, pašalinti Šventosios Romos imperiją. Romos imperija. Jie šito uždavinio neįvykdė, tai merovingių kariška pareigybė ir jų teisė vadovauti žmonėm dabar yra panaikinama ir suteikiama visiems, kurie siekia kitokio pasaulio, e, kuriame, aš manau, moteris motina karaliaus, o vyrai gydys <laughs> žemę. Ir prieš pabaigą, kaip įprasta, ar ne, pasakysiu jo. du žodžius. Dvi E, du tikslus ir uždavinius. Auksinės taisyklės galbūt Taip, dar ne. <laughs> nu, nežinau dėl taisyklių, auksinių, bet dėl taisyklių tikrai. Žemė su jos turtais Lietuvos ūkio pamata, žemė mytybos šaltinis, nespekulacijos. Jos valdyti negali tas, kas iš jos negyvena. Lietuvo žemė mūsų tautos nusavybė, todėl neparduokim jos užsieniečiams. Antras pasaulyje žiūra. Kurkime ir laikykime bendros pasaulyje žiūros. Gyvok ir galiok Lietuva. Ačiū šiandien tiek ir iki. Iki. atsisėdam ant slenščio ažolinio. Tu kojomis į lauką, aš į vidų. Pusiau pasaulį pasidalinam. Tu paimi meilę, aš pavydą. Tavo akis gerisi vasarą. Geria šviesa skraido po dangų mano akis vaikšto po aslą, jos tamsiausias kertes aplanko. Ant slengščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slengščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia. pramuša sienos, tu iš mano kančių kvatoji, aš palies nedristu tavo sielos, mes ant slėgščio darytum antil. studied the field pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria, ant slengščio mes abu. Pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria, ant slengščio mes abu. Pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria, ant slengščio mes abu. Pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Tu jokies, tu jokies pasikeis, pasikeiskime vietą. Padalinkime iš naujo pasaulį. Ir tada mes kitaip, ir tada mes kitaip atsisėdame. Tu į tamsą, o aš į saulę. ant slengščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slengščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skiria. Ant slengščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia. Jesus. Es.